Não tenho culpa se nós somos diferentes. Não tenho culpa se é você que eu quero amar. Inevitável, mas não é coisa da mente. Meu coração que é tão difícil de lidar. Porque você não facilita. Eu sei que tenta até cismar da casa amiga. Fugir de mim não adianta. Se perguntar, eu posso confirmar. Sim favelado, todo errado que te ama. Sei que é difícil, mas eu posso tentar. Te dou carinho e enquanto você reclama, eu vou tentando enricar. Sim. faz tudo por ela Entre becos e vielas Eu me arrisco, eu vou pra pista só por causa dela Pra te fazer feliz eu sei que eu consigo e juro Nem que eu tenha que por minha vida em apuros Não tenho culpa se nós somos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é coisa da mente meu coração que é tão difícil de lidar. Eu sei que tenta tá cismada com as amigas. Fugir de mim não adianta. Se perguntar, eu posso confirmar. Sim, um favelado todo errado que te ama. Sei que é difícil, mas eu posso tentar. Te dou carinho e enquanto você reclama. Eu vou tentando enricar. Sim, um favelado todo errado que te ama. Então, galerinha, como vocês viram aí, eu não morri, né? <laughs> Espero que todos tenham gostado do clipe. E eu vou te falar um pouquinho como surgiu a ideia de a gente gravar esse clipe, eu, meu parceiro Marcos. Na verdade, foi uma composição que eu fiz baseado na história desse casal aqui, que é o Raul e a Yasmin, a Yasmin é minha irmã, ele que é o verdadeiro favelado, né? <laughs> e a história deles é bem parecida com, a, com o que aconteceu no clipe, tirando a parte do acidente. A gente colocou o acidente aí pra muitos repensar no que fazer, nas atitudes que tomar no relacionamento aí. Eu chamei o Marcos para participar, muitos estão tá falando WM, você não devia ter participado dessa música, um trabalho diferente do que eu faço. Mas como se trata da minha família, né? Que é minha irmã que, que fez e como eu fiz a música, chamei o cara que tem a voz mais fora que eu conheço. Obrigado. Que é o Marcos. É, rapaziada, espero que vocês gostem do clipe e compartilhem muito. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntão e obrigado por acessar. Compartilha aqui. aqui. Tamo junto. Valeu. Não tenho culpa se nós somos diferentes. Não tenho culpa se é você que eu quero amar.